presentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. 50 anys d'història, som els de tota la vida. Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar. Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi. I abans de marxar podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.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 Som l'espai que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. I ves per on avui des de la ràdio us recomanem una sèrie de televisió. Fem referència a Tinc 11 anys, un programa de la 2 de televisió espanyola. Els protagonistes són nens i nenes d'11 anys que conviuen amb la discapacitat pròpia o de persones properes. Aquest diumenge, justament, veurem el tercer capítol de la sèrie que està tenint molt d'èxit. Unai Ruiz és coordinador de continguts d'en Minúscula, la productora que ha fet aquest programa en col·laboració amb Fundació 11. yo animaría a los espectadores a ver los programas que quedan, porque al final cada historia y cada niño te cuenta su vida de una forma muy peculiar. 12 historias al final, las que suman en total, ¿no? En los 6 programas, dos historias por capítulo, y cada niño le consigue dar su, su toque especial Ja sabeu, diumenge a les 9 de la nit no us podeu perdre Tinc 11 anys, un programa de la 2 de Televisió Espanyola. I ara repassem els nostres continguts amb la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, companya. Hola, bona tarda, Anna. Tu segur que seràs espectadora diumenge a la nit de Tinc 11 anys. I tant que sí, segur, seguríssim. Boníssims els nens. Al primer capítol sortia una nena cega que feia unes tartes espectaculars. O sigui que, si plau, t'imagines un cuiner sec? Sí, mm, sí que me la imagino. Mm, <laughs> avui en dia les persones amb discapacitat visual penso que poden fer pràcticament de tot, eh? Això és veritat. Tu ets una convençuda de la causa, o sigui Totalment. que tu aquestes preguntes me les puc <laughs> no, no. estalviar, no? I a més a més admiro encara més perquè això de fer pastissos jo sóc una inútil. Oh. <laughs> I per fer pastissos, fantàstic. I a més a més poder-los fer una persona que no, no hi veu, doncs un aplaudiment. Anem amb el sumari de temes. What I want. Cada quarta setmana de mes, Toni, iniciarem el programa amb l'espai d'integració laboral. Avui serà amb nosaltres la Dolors Garcia, coordinadora d'atenció d'empreses i adjunta direcció de Incerta a Catalunya. Ens presentarà un nou projecte de pràctiques curriculars posat en marxa amb algunes universitats. I més tard tindrem la nostra secció de projectes internacionals relacionats amb la discapacitat. La Maria Vilà ens parlarà sobre el finançament de les entitats mitjançant les subvencions i altres alternatives que es duen a terme a nivell internacional. Justament ara fa 4 anys que un devastador terratrèmol va assolar Haití. Les persones amb discapacitat van quedar greument afectades. L'ONCE ha portat a terme un projecte de cooperació internacional en Haití. Això ens ho explicarà Fernando Iglesias, director de FOAL, la Fundació ONCE per Amèrica Llatina. Us recomanem molt especialment que escolteu aquest testimoni. I per últim, eh, conversa eh, i dic conversa, remarco, conversa, Toni, i no tertúlia, <laughs> amb els nostres companys cadiraides, eh, perquè què ha passat avui? A veure... Bé, avui tenim alguns components del grup, en gric, el metge, Ai. fins i tot hi ha algú que està esquiant. Ah, aquest està bé. Mm, sí, <laughs> se'ns ha escapat. En qualsevol cas, amb els que hi són a Barcelona i sense la grip, parlarem sobre com vestir-se de la manera més adient per anar en cadira de rodes. Doncs aquest és el nostre pla, Toni. Tenim un pla nosaltres. Bueno, com a mínim el tenim eh, ben dissenyat i al cap. I, I explicat, clar i català, també, eh? També, també. No com aquests plans misteriosos que ens anuncien que no s'acaben de detallar. Ai. Ai. Vinga, iniciem Catalunya sense barreres, al costat del Toni Huguet, al control de son. Davant. Davant. donem pas a la nostra secció Història i Discapacitat, a una nova biografia on la Carmina Coromines aquest vespre ens presenta la figura d'en John Nash, un matemàtic nord-americà. És Premi Nobel d'Economia, ho sabeu, i conviu amb l'esquizofrènia. Bona tarda. John Nash és un matemàtic nord-americà que va rebre el Premi Nobel d'Economia per les seves aportacions a la teoria dels jocs i els processos de negociació. De ben petit va demostrar la seva extraordinària capacitat intel·lectual, tot i les seves dificultats per relacionar-se amb els altres. Als 14 anys va començar a mostrar interès per les matemàtiques i la química. El 1958 va ser internat durant 50 dies i li fou diagnosticada una esquizofrènia per paranoide. Posteriorment va viatjar a Europa, on va intentar aconseguir la condició de refugiat polític convençut que era perseguit per criptocomunistes. Després del tractament va ser de nou ingressat a l'hospital, aquest cop voluntàriament durant 9 anys. A poc a poc va començar a recuperar-se i el seu treball era cada vegada de més èxit i va donar lloc a diversos premis i reconeixements va inventar un joc matemàticament perfecte. El 1949 va proposar el sistema d'equilibri de mercats vigent en l'actualitat, rebatent les teories d'Adam Smith. La seva lluita de tota la vida contra l'esquizofrènia ha estat exemplar. La seva vida ha estat portada al cinema en la pel·lícula Una ment meravellosa.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 Estem dins del nostre espai d'integració laboral. Dolors, bona tarda, benvinguda. Hola, molt bona tarda, Anna. Quant de temps sense Quant tenir temps. aquí <laughs> als estudis, eh? Tot i que cada setmana sentim anunciant ofertes laborals. Això és que avui faràs a la ràdio. Avui ho faré en directe. Aprofitant la vinentesa. <laughs> Exacte. Doncs eh, eh, avui Mm, justament aquesta tarda vols parlar-nos d'un projecte de pràctiques curriculars que heu posat en marxa amb algunes universitats. Sí, mira, es tracta del programa Oportunitat al Talent, que és executat pel Comissionat de, per Universitats, Joventut i Plans Especials de la Fundació 11, mitjançant el programa Portalento, que està confinançat pel Fons Social Europeu. Eh, aquest programa s'adreça a estudiants universitaris amb discapacitat que en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior han de realitzar les seves pràctiques curriculars o bé volen completar la seva formació amb pràctiques extracurriculars. Eh, va adreçat a estudiants que estiguin, en aquest cas, cursant estudis de grau o postgrau i que eh, han d'haver cursat eh, un mínim del 50% del, dels crèdits, encara que en algunes universitats eh, aquests crèdits podrien variar. O sigui, estem pensant en estudiants sempre amb discapacitat. Sempre amb discapacitat. Que estiguis estudiant en una universitat catalana-espanyola. Uh mhm. -huh. eh, vosaltres mm, us feu càrrec dels catalans, diguéssim, no? Sí. A, Inserta Catalunya. T'explico. Però... Sí. És un projecte pilot, estem començant aquest any, i de moment eh, la Fundació 11 ha signat conveni amb tres universitats catalanes, en aquest cas estem treballant amb la Universitat de, de Barcelona, amb la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, la, la Universitat Politècnica, la, la UPC, i eh, també amb la Universitat de Girona. Això no treu, eh, com et dic, és un projecte pilot, que anem avançant, perquè aquests conveni eh, doncs, bueno, eh, durarà fins al 2015 i bueno, anem avançant, però bueno, per començar aquest any jo crec que ja tenim un, un, un focus d'atenció bastant important. O sigui, que estudiants que estiguin cursant el seu grau o postgrau en aquestes quatre universitats catalanes, Exacte. ens centrem aquí. I tenen... la UNED també, evidentment, a nivell de l'àmbit estatal, estudiants catalans que també estiguin cursant a la UNED també seria objecte de la nostra atenció aquí a la Delegació de Catalunya. Aquests estudiants, concretament, a què tindran eh, dret amb aquest programa Oportunitat al Talent? Doncs mira, aquests alumnes eh, realment eh, tindran accés primer a conèixer els nostres serveis d'intermediació laboral de cara a un futur, realment quan ells ja eh, s'hagin de fer un propòsit d'incorporar-se al mercat laboral, o bé, que no és tampoc descartable, que mentre que estiguin estudiant també vulguin combinar-ho, compaginar-ho amb, amb una ocupació. Eh, FSC el que farà és fomentar la recerca i la selecció d'empreses, en aquest cas empreses de, de, de diferents sectors, de, de la banca, de serveis d'energia, de la salut, telecomunicacions, etc., amb l'objectiu que ells puguin desenvolupar aquestes pràctiques dins d'un entorn eh, laboral real. Dius que ah, el primer objectiu és que els joves estudiants universitaris amb discapacitat coneguin els serveis d'FSC Inserta. Exacte. La qual cosa em fa sospita que no us coneixen. Doncs mm, realment algú no es coneixes, però tot té una explicació. Estan encara en un àmbit educatiu, de formació, acadèmic, on potser encara no s'han plantejat fer una recerca de feina amb el que és molt important doncs, ja tenir una perspectiva de futur, de, en el moment que, que ells vulguin iniciar aquesta recerca de feina, saber a bueno, conèixer un recurs on realment els podran adreçar encara que també puguin fer-ne ús de qualsevol altre recurs que qualsevol persona a recerca de feina faria, faria servir. Clar, perquè aquests estudiants amb discapacitat estan integrats totalment a la societat, cursen totalment. els seus estudis amb la resta d'estudiants universitaris sense discapacitat. En igualtat d'oportunitats com qualsevol altra persona. I potser els hi queda a l'IE el recurs que tenen a l'abast, eh, en aquest cas a través d'Incerta. Uh -huh. uh -huh. Doncs, eh, primer objectiu, que el coneguin, i segon, que les empreses siguin còmplices, no?, en les seves Exacte. pràctiques curriculars, que d'això suposo que t'encarregaràs tu, ja que atens a les empreses, no? Sí, jo, jo, jo agafaré un, un paper important i, evidentment, eh, bueno, ja, ja sabeu que nosaltres estem col·laborant amb empreses importants, eh, tant el que serien empreses privades que queden fora de l'entorn 11 o de la Fundació, però, evidentment, també implicarem amb empreses de, de, del grup, de, de, del grup Fundosa i també de, de la Corporació Empresarial de, de la ONCE. Què dieu a les empreses quan presenteu aquest programa, que és una prova pilot? Aneu xara, quatre universitats catalanes, un doncs, bueno, d'estudiants... El que els diem, la veritat és que durant molt de temps, quan vas a visitar les empreses, eh, ells ja manifestaven un interès en, en poder acollir eh, alumnes en pràctiques, el que els diuen becaris, no? persones que estan... Però de vegades deien, com puc arribar-hi? No? Com, com podria accedir? Com ho podríem fer? Realment aquest programa nosaltres no el teníem implementat i doncs, bueno, si tu coneixes algun alumne que, que realment arribava al nostre recurs, doncs potser sí que els podies posar en contacte, però realment aquí és la universitat la que agafava el paper molt important. Però en aquest cas mmm, pensem que l'empresa eh, es podrà beneficiar al disposar de, de personal qualificat que busca constantment, <laughs> evidentment, i també eh, eh, estem volem que, que també els hi permetri prendre consciència i eliminar també eh, això que diem sempre, no? els estereotips o prejudicis que puguin tenir relatiu a la capacitat laboral de les persones amb discapacitat. Eh, el conveni que signeu amb les universitats, concretament, mm, en què consisteix? Doncs mira, per un costat, eh, previ a l'inici del període de pràctiques i durant la seva durada, eh, FSC prestarà tant a la universitat com a l'empresa d'acollida un assessorament en matèria de discapacitat i que, sobretot perquè facilitar i, i i, i bueno, garantir la bona integració de l'estudiant men mentre fa la realització de les pràctiques. També hem de tenir en compte que, que, que a l'empresa i a la universitat, si, si fos necessari, també els hi podem oferir una jornada de sensibilització. Eh? Vull dir que realment jo crec que, que l'empresa eh, podrà trobar en nosaltres un aliat i la universitat també perquè realment aquests alumnes amb discapacitat, evidentment que la formació l'estada en pràctiques al final no deixarà de ser un complement a, a la seva formació acadèmica, però pensem que realment eh, és una estratègia de futur perquè després aquestes persones, aquests alumnes amb discapacitat, puguin ser visibles davant de l'empresa i, bueno, doncs, si ho fan bé i tothom està content, doncs, que això pugui afavorir una possible contractació laboral que realment és el que perseguim. Pensem en l'empresa que acull aquests estudiants amb discapacitat mm, si ha contractat treballadors amb discapacitat ja té una certa experiència, uh -huh. però mhm. potser no. És el primer contacte amb uh -huh. la mhm. integració laboral a través d'aquesta mm, prova. Uh, quin target d'empreses tindreu? a l'abast? Home, espero, i algunes eh, ja, ja estan avisades, <laughs> algunes ja els hi estem comentant. Uh, ara estem en una fase, eh, diguem de d'atenció als estudiants amb discapacitats. Abans deies joves, home, joves perquè penses que la majoria estan estudiant, però no podem descartar altres persones que també eh, de, més edat, de més edat que també estiguin cursant estudis clar, universitaris. Clar, clar. El que passa que la tendència és pensar en, en persones joves i com penses que estem treballant en el programa El no te rindas nunca, doncs sempre pensem en joves. Molt present, eh? <laughs> molt, present nunca, molt, molt present. present. Però bueno, estem ara en aquesta fase d'aquestes universitats amb les que tenim conveni, ens han començat a, a fer arribar les dades d'aquests estudiants que han consentit decidit participar en aquest programa. Estem començant a fer les entrevistes, estem començant a veure quines són les seves preferències a nivell de, de, de, de la realització de pràctiques. Realment això ha d'anar en consonància amb el seu pla d'estudis i, i bueno, en funció d'això intentarem fer el que seria lligar l'especialitat formativa de les pràctiques amb les possibilitats de, de, de les especialitats que també pugui tenir l'empresa doncs un nou pas no? cap a la integració laboral, Totalment. en aquest cas a Estem través molt de la població universitària, jove i no tan jove. I no tan jove. <laughs> Més informació d'aquest programa, Dolors, on podem trobar-la? Doncs, bueno, eh, realment a la nostra pàgina web, fscinserta-mig, eh, punès, i, I realment aquells estudiants universitaris que vulguin formar part de, del programa sí que s'haurien d'adreçar directament a lo que seria el Centre d'Atenció de Persones amb Discapacitat o al Centre de Gestió de Pràctiques de la seva facultat. A partir d'aquí, com et comentava, seria la pròpia universitat qui ens faria el traspàs del contacte d'aquests estudiants universitaris. Atenció, estudiants d'aquestes universitats catalanes, les recordem, Dolors. Sí, mira, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Girona i, evidentment, els estudiants universitaris catalans que estiguin cursant estudis a la UNED. Per tant, tots aquests estudiants que estigueu en aquestes comunitats universitàries, adreceu-vos al programa específic d'atenció a persones amb discapacitat i pregunteu pel programa Oportunitat al Talent de Fundació 11. Més o menys seria així la cosa. Seria així, correcte, Anna. Molt bé, Dolors. Doncs ha estat un plaer tenir-te al programa. Igualment. Et quedes amb nosaltres? Em quedo una estoneta. Escoltem una mica tema subvencions, entitats? Perfecte. Sí? I després fas les ofertes? Molt bé, això ho farem. Doncs moltes gràcies. A tu, Anna, bona Mentrestant, tarda. Mentrestant, fem una petita pausa, ens quedem amb la Mercè Guiu i després subvencions de entitats socials. El calidoscopi de Mercè Guiu. Fa 16 anys, als 87 d'edat, va morir una gran dona petita i prima que aconseguí no passar desapercebuda. En un món on el físic impera, en què s'incita el culte al cos com si es tractés d'una nova religió, fa falta, més que mai, que ens fixem en els herois i heroïnes de carn i ossos i, sobretot, d'esperit i obra. No us parlaré del guanyador de la pilota d'or, ni de celebrities del paper coixer, sinó d'una dona en la dimensió més àmplia de la paraula. L'Agnès va canviar-se el nom per Teresa, en honor a Teresa de Lisieux, santa patrona dels missioners, i esdevingué la mare Teresa de Calcuta. Després d'ensenyar durant 20 anys en un convent irlandès, es dedicà a ajudar els malalts, els pobres, els intocables, els leprosos, a Calcuta. Després de la seva mort va ser beatificada pel papa Joan Pau II. Avui us vull deixar alguna de les seves frases perquè hi penseu. Des del convenciment que tots i totes, en les nostres accions quotidianes, podem fer grans coses. No es tracta sempre de quantitat, sinó sovint de qualitat. Parlant d'amor, deia, prefereixo cometre errors amb gentilesa i compassió abans que obrar miracles amb descortesia i duresa. I afegia, moltes vegades només cal una paraula, una mirada, un gest per omplir el cor d'aquells que estimem. Tingueu una setmana plena d'amor. She's a real red liner, likes it all behind her. She's the kind keeps you hanging on. She's a cowboy's buddy, even when she gets muddy. Lord, she's lovely from her front to back. So either coming or going sideshow and she's my cowboy Cadillac. Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández. Doncs continuem a Catalunya sense barreres. Serà al costat d'una bona amiga, la Maria Vilà, que és experta en projectes internacionals relacionats amb el voluntariat i la discapacitat. Maria, què tal? Bona tarda. Molt bé, molt bona tarda. Com prova l'any? Bé, molt bé. Sí, a sí. més a més, avui ens parles d'un tema mm, importantíssim per estructurar els serveis socials que mm -hmm. presten les entitats socials, que és el finançament. Sí, important i delicat, també. En aquests moments és molt delicat el finançament. Per això venim a portar algunes alternatives. A ha canviat sí. molt la situació en qüestió sí. de, de, poc, de, any, pocs de molt anys. Poquet, sí, sí, sí. Abans aquí les entitats, eh, bueno, quan sortien les subvencions, donaven per fet o tenien bastantes possibilitats de rebre certes, certa quantitat econòmica, almenys per mantenir uns serveis mínims. I ara això està canviant al, 100%, no? Ara no hi ha res garantit. El finançament de les entitats eh, mitjançant subvencions, però tu també planteges altres alternatives que s'estan duent a terme a nivell internacional. Sí, aquí eh, comencen a sortir algunes iniciatives, però són poquetes. Però a nivell internacional, que bueno, en alguns països ja hi ha un altre model, però també altres països s'estan reinventant, no? I llavors jo crec que, que bueno, va bé donar idees perquè la gent es comenci a plantejar això de la reinvenció, no? Tornar a, a, a pensar-se com busquem el finançament, on l'anem a buscar i com ho fem per anar-lo a buscar, no? Justament, no sé si recordes, Toni, que la setmana passada parlaven eh, la Maria José Pujol dels negocis en valor social, amb aquesta oferta que fa tot el tercer sector eh, un cop a l'any per ser innovador en el tema de buscar recursos. Sí, de fet, eh, es van plantejar tota una iniciativa, van anar a cercar l'oportunitat, van eh, mm, realitzar la segona edició del business social, mm-hmm. els negocis amb valor, i justament una de les seves premisses era que veien clar en el seu moment que la subvenció que s'havia, la part de subvenció que s'havia perdut no es recuperaria, i per tant van intentar, estan intentant cercar solucions fora del, de l'àmbit eh, oficial i venent els seus productes productes, que de fet és, el, és la finalitat dels TETs. Augmentar les vendes, en Exacte. aquest cas. Però, Maria, la línia de les subvencions ordinàries existeix, continua sí. ja, Ajuntament de... de Barcelona, la Caixa, Ministeri... Sí, sí, de fet ara és, és temporada punta, no? Després de festes comencen a sortir totes les subvencions, i han sortit les de l'Ajuntament aquesta setmana, les de la Caixa també, per persones amb discapacitat, pel, culti... pel col·lectiu de discapacitat. Ara és quan, quan comencen eh, totes aquestes subvencions a sortir, i en sortiran més, no? Aquest primer trimestre aniran sortint totes les, que, les, les ordinàries, no? que totes les entitats solem eh, presentar no? i solem tal. I és un any, és, un, és una subvenció subvencions que, que, bueno, que si ets una entitat consolidada en el sector, per molt que hagin retallat, algú dona. L'Ajuntament pues, eh, pues sí que té un raconet i va, va donant subvencions. Ara, no et pots basar només en aquestes subvencions. Tens d'anar més enllà, tens de, de mirar, sobretot si, si vols eh, intentar ja no només mantenir el mínim, mínim, mínim, sinó apostar per una miqueta més i, i mantenir també eh, altres serveis que, que dona l'entitat, no? època punta també a nivell de subvencions europees? Sí, ara és un moment molt interessant. Les, eh, les subvencions europees fins ara eh, n'hi havia com dues categories, no? les, eh, les, per, les que estaven enfocades més cap a la joventut i totes les de més. Eh, les, les enfocades cap a la joventut eren unes subvencions que tenien un perfil eh, pues, una miqueta més baix en el nivell de dificultat. Eren eh, unes subvencions una miqueta més accessibles, no? eren les que estaven dins del programa Joventut en Acció. D'aquestes més que res us vinc a parlar. Fins ara eh, les, eh, aquest, aquest programa eh, doncs estava eh, en paral·lel a, a tot el que és el programa Erasmus. L'Erasmus sí que us sona, no? Sí. L'Erasmus <laughs> és molt famós, és aquest programa per qual els universitaris ens en, ens en podíem anar a estudiar fora, no? Que també anava en paral·lel amb el programa Leonardo. Fue bonito mientras duro. Sí. No? Doncs pues encara dura. Encara dura! Molt bé, Maria. Ara el que fan és el programa Joventut en Acció eh, l'han ajuntat amb, amb el programa Erasmus, amb el programa Leonardo, però també amb altres programes de la Unió Europea com és el Comenius, el Grundvik. Aquests programes tots anaven més o menys relacionats. Anaven, eh, tots tractaven dels estudis de l'ensenyança, vale? i amb, amb, amb més gran o més petita mesura de, de la gent jove. Eh, han juntat tots aquests programes amb un nou programa que es dirà Erasmus+, Plus, i eh, l'han dot, dotat amb un 20% més de pressupost, que això és notícia. Notícia que augmentin, total. <laughs> que augmentin el pressupost d'un programa, eh, encara que sigui a nivell europeu, és notícia, no? Eh, encara no se sap ben bé com, com funcionarà, no? però eh, sí que el que es vol és potenciar la, la mobilitat juvenil, ja sigui fent voluntariat, estudiant o treballant arreu d'Europa. Val? Erasmus Plus, un 20% més, eh, però clar, quina cobertura eh, tindrà aquest programa? Ja no només beques per a estudiants. No, no només beques per a estudiants, sinó doncs ara el que aquí està tan de moda, anar, anar a treballar fora, no? Pues tenir aquestes oportunitats es farà mitjançant el programa Leonardo, o també, per, el que més interessarà a les entitats socials és poder enviar voluntaris, per exemple, o inclús usuaris, a fer un voluntariat fora. No? Això també serà possible mitjançant eh, aquest programa. Eh, creiem que és, una, que és una iniciativa molt interessant eh, justament per això, per pensar fora de lo que es fa normalment a les entitats. No? potser ara mateix eh, no és la teva prioritat, no? com a entitat, enviar un dels teus usuaris, un dels teus voluntaris fora, però potser aquesta experiència, eh, aquesta eh, iniciativa que, que per tu pot ser ara mateix un esforç, et pot donar uns rèdits després molt importants. No? A més a més que el mercat és europeu, som Europa, diuen. Som Europa, i tant, i tant, i tant. I Europa mirar... es construeix també des del sector social i des de la nostra ciutat. I tant, i és molt important fomentar aquesta ciutadania europea, no? Eh, pensar des d'aquí també que nosaltres som Europa i, i que l'estem construint, no? Que no, no posar la, la crisi d'excusa per, per deixar de construir aquesta Europa i també sentir-nos eh, ciutadans europeus actius, proactius, no? que, que cada dia construïm també aquesta Europa social. Com sí, sí. podem informar-nos, eh, Maria, de l'Erasmus Plus i de les possibilitats obertes a entitats socials perquè puguin implicar-se d'alguna manera en aquest programa? Sí, de moment, com he dit, encara no ha acabat de sortir. L'Erasmus Plus és un programa que, que està encara al forn. Eh, hi haurà una primera convocatòria que sortirà al, al voltant de primers de març. Uh, fins ara la, la, la Secretaria de Joventut era qui gestionava el programa Joventut en Acció, llavors entenc que la part eh, més de, de, de social, de voluntariat, ho continuarà gestionant la, la Secretaria de Joventut, però encara no ha sortit la guia. Sempre la, la, la, el programa Joventut en Acció tenia una guia, un totxo de 200 <laughs> pàgines que deia uh, la, tots els criteris fil per randa i encara no ha sortit. I es pensen que per la convocatòria aquesta de primers de març encara no hi serà. Llavors la primera convocatòria anem una mica cegues. La segona la trauran de seguida, a l'abril, no? perquè ja abans de l'estiu la gent que vulgui presentar un projecte pues, doncs, es, pugui, es pugui presentar. Tota la part d'ensenyament suposo que, que anirà gestionada encara per, per universitats i per Departament d'Ensenyament, però encara s'està acabant de, de detallar i perfilar les coses. No, no està clar encara. Tot i així, tu has volgut avui posar sobre la taula aquest sí, augment del sí. 20% d'un programa tant. europeu sí, al que... qual les entitats socials poden tenir accés a atenció al març, a atenció a l'abril. Sí, 14 milions i mig d'euros déu nhi No està malament. <laughs> Llavors, eh, també planteges alternatives a les subvencions, eh, parlant de les ordinàries més conegudes aquí arreu Catalunya, les europees, però també eh, esdeveniments eh, que poden organitzar les entitats per treure recursos. I les celebrities, que les sempre celebrities. donen resultat, no? Sí, sí, sí, que bueno, costa molt d'enganxar-les, però després si, si en aconsegueixes una li pots treure molt de rendiment si saps com fer-ho, no? I llavors, bueno, uh, us, us venia a parlar una miqueta d'aquestes al altres alternatives. La, la Toni ja, ja ha parlat del, del Business with eh, Social Value, sí. perquè, bueno, una gran iniciativa i que crec que, que bueno, s'ha de potenciar aquest tipus de, d'accions no? i sobretot donar-li l'oportunitat a les empreses de, de ser visibles quan fan aquest tipus d'accions. També amb, el, amb aquesta línia del Business with Social Value també eh, una, una nova iniciativa més, bueno, més discreta potser, però també que, que pot agafar molta volada és el Mercat Social de la Federació Catalana del Voluntariat Social, no? que és una eina online on totes les eh, entitats federades de la Federació del Voluntariat poden eh, posar els seus productes a la venda online. No? Aquest, eh, aquest servei no té cap cost per, per, per les entitats federades i qualsevol persona pues, pot comprar aquests productes. Eh, aquest tipus d'iniciativa, tot, tothom que tingui, doncs, per exemple, jo conec una entitat que no ven res però té unes samarretes, doncs la pot posar a la pàgina web. Pot rentabilitzar qualsevol producte que tingui, qualsevol producte o qualsevol servei. No? Potser, jo que sé, només té una formació als voluntaris, però potser si és una formació amb, amb accessibilitat doncs li pot interessar alguna empresa. Doncs posar tot el, tot el, els, els rèdits que pugui treure les, les entitats, doncs posar-los a l'abast de, la, de la ciutadania, de les empreses, de, de tothom, no? perquè, perquè puguin eh, treure benefici de, de, bueno, de, de l'experiència i de, dels coneixements de les entitats socials. No? Aquest seria una part, el, la part més empresarial. Després també tindríem la, la part més de, de que dèiem no? de, dels esdeveniments, que això es fa moltíssim eh, es, es fa molt amb el model americà, amb el model anglès, no? eh, organitzar esdeveniments. Però ja no només la gala, que està molt trillada, no? que la típica eh, el típic sopar, el típic, eh, pues això, mm, anar a un hotel molt car, pagar moltíssims diners, que això ara mm, està molt complicat, molt i molt complicat. Treure 100 persones que et paguin 100 euros és quasi un, un miracle, aconseguir-ho, sí. <laughs> Tu tens experiència al respecte, eh, Maria? Que hi ha gent que ho fa, eh? Has muntat moltíssimes sí, gales sí, i has sí, vist sí. una evolució a la baixa. Sí, però que encara hi ha gent que ho fa, però, bueno, són molts menys, no? I ja no es pot tirar d'això per, per mantenir una cap entitat. Uh, però sí que es, uh, tenen bastanta tirada altres tipus d'esdeveniments, per exemple, els esportius. Uh, hi ha, hi ha una, una, una botiga que, que ha començat fa relativament poc, penso que no fa ni dos anys, que a Barcelona, que es diu Play and Help, que és una botiga de pàdel, que el que fa és eh, donar suport a entitats socials que vulguin, vulguin organitzar eh, tornejos de pàdel, però també els, els ajuda a coorganitzar-los. Per exemple, l'entitat Ludàlia, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, doncs muntarà un, un torneig de pàdel i els beneficis aniran íntegrament per Ludàlia eh, igual que, que l'Udàlia ha, ha ajudat a moltíssimes entitats, no? I sempre estan oberts a, a sentir noves propostes, sempre al voltant del seu tema, clar, que és el pàdel, no? També destinant una part, a vegades, de, de la seva recaptació com a botiga, de les seves ventes de, de productes a una entitat uh, social, no? Bueno, és, és una iniciativa que pot ser interessant. I després també una mm, una altra iniciativa benèfica que va estar eh, a, a, entorn del, de les celebrities, però també el món esportiu és un torneig que va organitzar el Kasparov, el, el Garri Kasparov, sí, el, el, el, gran jugador d'escacs de, sí, que ho va organitzar a Brussel·les i que va ser va recaudar, penso que van ser 10 milions d'euros, una barbaritat, muntant un torneig d'escacs de, de, entre mm, nens de, de Brussel·les, eh, diferents empresaris que van voler comprar aquesta participació. No? Maria, et proposo que pel proper mes ens parlis de celebrities sí, actes perquè no a, donat temps. a nivell europeu que s'hagin organitzat amb èxit. A veure si aquí ampliem les mires. Molt bé, perfecte. Què et sembla? M'ho apunto. Perquè això dels... Bueno, amb això dels escacs ja ens subès els ulls, eh? Molt bé, Maria. Un web eh, per informar-nos? Vols deixar algun punt d'informació en concret eh, per saber més? Eh. Bueno, Omeis és un... Eh, eh, s'escriu Omace amb Z. Sí. És una web eh, d'Estats Units que justament fan això. Eh, organitzen diferents eh, events, però no, no només events, rifes, tot tipus de d'accions eh, sempre en benefici d'una causa social amb grans celebrities. Allà hi ha el George Clooney, hi ha el, el George Lucas, hi ha, hi ha implicats moltíssims famosos d'Estats Units. No? Tafanegem una mica Sí. Fins que vinguis la propera la, vegada, no? La propera vegada us ho explico amb detall. <laughs> www.omace, tal com s'escriu, en z.com. Maria Vila, ha estat un plaer tenir-te al programa. Moltes Què gràcies, Anna. Que t'expliques, eh, per això. <laughs> Un llibre obert, eh? gràcies. eh? <laughs> Moltes gràcies a tu. T'esperem al mes de eh, febrer. Febrer, i tant. Com passa el temps, eh? Aquí estaré. Uf. Vinga, una abraçada, Maria. Una abraçada. I ens quedem amb tu, Loli, que avui eh, ens has acompanyat part del programa, perquè ja que estàs a la ràdio, ens ja portes quedo. en directe les ofertes laborals, oi? <laughs> Molt bé. Vinga, doncs, doncs ofertes doncs vinga. laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur amb la Dolors Garcia. Endavant. Doncs bueno, ja que estem aquí, comencem. Mira, des de FSC Incerta, aquesta setmana eh, estem fent recerca per una important empresa del sector de la vigilància, ubicada a Barcelona. Estem buscant un perfil administratiu pel Departament de Logística. És imprescindible compromís i responsabilitat capacitat, nivell mitjà d'anglès i molt valorable experiència prèvia en departaments de logística. S'ofereix un contracte indefinit amb una jornada completa de 8 a 5 de la tarda. També estem buscant per una incorporació immediata un, un operari de neteja per la zona de la Roca del Vallès, preferiblement amb experiència al sector i que disposi de mitjà de transport propi per accedir al lloc de treball. S'ofereix una jornada laboral de 20 hores setmanals en horari de tarda, de dilluns a divendres. I per finalitzar, estem seleccionant per la zona de, de Sabadell, Tarragona i Reus agents venedors, venedores amb un perfil comercial per la venda de productes de lloc de 11 es requereixen persones amb una clara orientació comercial que treballin per objectius i s'ofereix una jornada laboral amb retribució fixa més comissions.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 Us recordem que per motius d'actualització de la nostra pàgina web portalento.es aquests dies encara no està operativa, però està previst que ho faci en breu. Provisionalment us facilitem el següent e-mail per si voleu fer arribar al vostre currículum alguna d'aquestes ofertes. Seria fundacion 11es Salutacions des de FSC Inserta i bueno, continuarem escoltant-nos la setmana vinent. A veure si vens un altre cop per Perfecte, la ràdio. Eh? Repetiré. Eh? <laughs> Deixem el vostre telèfon també 93 238 49 49 93 238 49 49. Moltes gràcies, Dolors. Eh? tu, Anna. Vinga, fem una petita pausa i anem a veure com està vivint les eh, persones amb discapacitat a Haití. Say love It's not not to say, but if you only Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández. To show me how you compartim l'edició de Catalunya sense barreres eh, d'aquest 25 i 26 eh, de gener. Justament ara fa 4 anys que un devastador terratrèmol va assolar Haití. Les persones amb discapacitat van quedar greument afectades. L'ONCE ha portat a terme un projecte de cooperació internacional en Haití. Ho ha articulat FOAL, la Fundació 11 per Amèrica Llatina. Avui conversarem amb el seu director, Fernando Iglesias. More than words to show. Fernando Iglesias es director de FOAL, Fundación 11 para América Latina, y hoy nos acompaña desde su despacho en Madrid. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, señor Iglesias. Bienvenido a Cataluña sin barreras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, pues eh, se cumplen cuatro años, decíamos, de este devastador terremoto que en enero de 2010 sacudía Haití. Las cifras, señor Iglesias, son eh, espeluznantes cuatro años después, ¿no? Morían 210.000 personas, cerca de 300.000 sufrían heridas y un millón y medio se quedaban sin hogar. Pero es que las personas con discapacidad y las ciegas, ¿la situación cuál era, señor Iglesias? Bueno, pues eh, evidentemente la situación era tan espeluznante o más de lo que la población en general fue en ese momento eh, pocas servicios que se prestaban para este tipo de colectivos eh, quedaron devastados, eh, los edificios en los que se prestaban esos servicios también eh, fueron totalmente derruidos y bueno, pues hubo que iniciar un proceso con ellos de construcción conjunta para poder iniciar y volver a, a, atender tanto a las personas con discapacidad visual, en este caso que es la que nosotros atendemos, que ya existían, más a aquellos compañeros que por desgracia en el terremoto les sobrevino una discapacidad también. En aquel entonces, Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE y su fundación, hizo un, llamamiento a todas las personas afiliadas, a los trabajadores del grupo, también a sus familias. Fíjese usted, señor Iglesias, que en aquel momento eh, consiguieron recaudar 126.000 euros. Exactamente, eh, pequeñas aportaciones de las nóminas de aquel mes de enero de los trabajadores de la ONCE pues permitió eh, llegar a este, este proyecto, que, este, este, a esta cantidad económica que nosotros, junto con otras dotaciones en especie que también recibimos pues, a través de la Fundación ONCE, pudimos llevar a Haití y armar con ellos una propuesta conjunta para iniciar una, atención de nuevo para el colectivo de personas con discapacidad visual. Estos 126.000 euros eh, han permitido que ustedes estructuren un proyecto de cooperación internacional que han desarrollado durante tres años. ¿Haciendo qué cosas, señor Iglesias? Bueno, pues lo primero que hicimos fue sentarnos con ellos y, ver eh, qué era lo más prioritario para poder eh, atender en ese momento. Y, decidimos conjuntamente, porque nuestra manera de cooperación siempre es de la mano de aquel que recibe la ayuda, eh, apoyar cuatro grandes áreas de trabajo. Eh, una primera que fue la atención educativa, que era los niños que acudían a la escuela, pues perdieron la escuela y, y la escuela pues hubo que reconstruirla y y en el principio estaban atendidos pues en una, gran carpa en la cual pues eh, ayudamos con material específico para este colectivo, en bastones, en, bueno, en el tema educativo realmente fue con pautas, punzones, material de producción bibliográfica, papel, eh, estuches de geometría, bueno, todo tipo de material para que la educación pudiera ser realizada. Una segunda área importante que fue la de la rehabilitación, y aquí sí que es donde fueron los bastones, para poder volver a, que, las personas eh, fueran autónomas y aprendieran, tuvieran sus procesos de aprendizaje en rehabilitación y pudieran desempeñarse en igualdad de condiciones. Una tercera fase importante que también era el tema del ocio y la recreación, con material específico en esa área, como balones adaptados o juegos especializados, para que la gente mayor también pudiera tener un tiempo de ocio en un momento que era realmente complicado para ellos. Y una cuarta etapa que fue también la dotación de material para que las oficinas donde se estaba desarrollando todo esto eh, la nueva sede que la Asociación Haitiana de Ciegas eh, encontró en ese momento tuviera material para poder eh, volver a desempeñarse como asociación promotora de los derechos de las personas con discapacidad visual en Haití. Ustedes han articulado todo este proyecto de cooperación internacional muy vinculados a la Sociedad Haitiana de Ayuda a Personas Ciegas. Yo no sé, Fernando Iglesias, cómo es una, una ONCE en Haití. Mm, bueno, una ONCE es imposible, desde luego, pero vamos, una entidad de atención a personas ciegas en Haití. Bueno, pues es una, evidentemente como, usted plantea es muy difícil, es, es, imposible una once fuera de, incluso del el entorno español, pero la realidad es que eh, había una, única asociación en Haití que englobaba en torno a unas 3.000 personas con discapacidad visual. Evidentemente, <clears throat> de una manera muy pobre muy, y muy escasa, pero por lo menos pudimos, eh, una parte buena es tener un único interlocutor que llegaba a todos los compañeros con discapacidad visual en ese entorno. Y bueno, pues poco a poco pues hemos podido armar este, esta propuesta que ha permitido pues que eh, se inicie otra vez los estudios para los niños con discapacidad visual, que las personas adultas se puedan ir rehabilitando, y ya han sido más de 200 personas las que se han rehabilitado en estos procesos, y también pues se podría tener actividades de lucha y reivindicación para con, el gobierno haitiano para que preste servicios para este colectivo. La verdad es que los resultados son todavía pequeños porque revertir, en general revertir una situación de desigualdad es difícil, pero claro, eh, en Haití, a Haití supuestamente iba a haber llegado muchos recursos, mucho material y bueno, pues al principio sí que llegó ese material, pero poco a poco se fue olvidando en el, en la gente y en los gobiernos, todas aquellas, promesas que se hicieron y la situación aún todavía sigue, siendo bastante débil en el país y todavía quedan, se pueden ver muchas personas viviendo en campamentos en la calle. Mm, señor Iglesias, una de las cosas que ha pasado cuando ustedes han, llevado adelante este proyecto de cooperación internacional es que se han encontrado con unos problemas grandísimos en las aduanas, el material bloqueado allí, unas burocracias tremendas, unos aranceles altísimos, eh, pero aún así no han desfallecido y consiguieron que el material llegara a su destino. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, pudieron gestionar esos momentos difíciles donde parecía que, bueno, estamos mm, predicando en el desierto? Tiene razón, es, muy complicado porque las, uno, uno piensa cuando remite materiales, eh, donaciones para mejorar la de las personas más desfavorecidas, que el primer interesado en, que eso entre al país es el propio, es el propio país, ¿no? Y, te encuentras con que en las aduanas muchas veces hay es la, la gran barrera de entrada en estos países lo que hicimos, y no solo es en Haití, ¿eh? es en muchos países en, de, en vías de desarrollo en general. Nosotros lo que hicimos fue viendo, siendo conocedores también, que la necesidad que teníamos de, ver que la sociedad tiene de ciegos realmente era competente para retirar todo este material, lo que hicimos fue hacer un primer un primer envío de pequeñito, un material valorado en torno a los 5.000 euros para ver la factibilidad de, de sacar esos materiales de la aduana que tenía esta asociación y en ese momento tardamos como cuatro meses en, en retirar los materiales. Y ahora cuando hicimos el envío gordo de todo el resto del, material, pues sí que se retrasó en torno a seis meses el, la retirada del material. Pero bueno, por fin hemos logrado, y también con unos aranceles elevados, eso también hay que decirlo, hemos logrado que todo el material esté también ahora mismo en, las manos de nuestros compañeros ciegos, en, usando siendo usadas por parte de los niños y bueno, pues siendo siempre conocedores que ese tema de los aranceles es lo que a nosotros más nos, nos retrasa y muchas veces más nos dificulta para poder llevar el material. A veces sí que verá que estos son temas que están ahí privatizados y, y a veces en manos en algunos países de algunas situaciones en que rozan a veces lo, lo ilegal, pero bueno, logramos que por fin todo esté dentro y logramos que todo esté siendo usado en este momento. Pues ya para acabar, tenemos que decir que en Haití viven unas 80.000 personas ciegas en unas condiciones de extrema pobreza, muy duras, muy difíciles. Eh, desde FOAL, la Fundación ONCE para América Latina, se trabaja eh, en, programas eh, con, países en vías de desarrollo. Yo no sé. Mm, Fernando, si usted se ve un poco como un guerrero de las causas perdidas. <laughs> No sé. No, no, no, porque porque si, si ya pensáramos que está perdido, no, no, no haríamos nada. ¿no? Nosotros lo que estamos realmente es luchando en toda, desde FOAL, en toda América Latina, para visibilizar a un colectivo que es verdad que hasta ahora es invisible. El gran problema que tenemos los compañeros con discapacidad visual en América Latina no es que no solo es que nosotros no vemos, sino que muchas veces no se nos ve. No nos ve, los ciegos son los demás, ¿no? exactamente, y eso es lo que todos estamos luchando. Estamos demostrándole a los gobiernos que con programas igual que se hizo aquí en, España, desde los, ahora que hemos terminado el, 75 aniversario de la ONCE, con programas nosotros podemos ser autónomos, podemos ser independientes y lo que queremos realmente es una vida, una participación activa dentro de la sociedad. Y eso es lo que estamos luchando Está siendo difícil porque, bueno, son muchos años de, de retraso que tienen nuestros hermanos ciegos latinoamericanos, pero en realidad eh, en estos últimos años se están viendo ciertos avances, se está viendo cada vez políticas más dirigidas hacia este, hacia este colectivo y, bueno, esperemos que se pueda poco a poco ir equilibrando y fomentando esa participación activa que es por lo que estamos luchando y creemos que bueno eh, a nuestra medida estamos intentando acompañar a nuestros hermanos de la discapacidad visual de América Latina en su lucha en su reivindicación y realmente pues en ir, obteniendo conquistas sociales que es lo que pretendemos pues eh, em, Fernando Iglesias eh, director de FOA la Fundación 11 para América Latina escuchándole hablar se me ha ocurrido que una vez al mes podía convertir con nosotros un café y explicarnos cositas que haga FOAL en el mundo, eh, justamente ah. para dar visibilidad a nuestros compañeros ciegos y deficientes visuales en América Latina, también con otras discapacidades. ¿Qué le parece? Pues cuente con ellos, estaré encantado de, compartir un momento con usted y con su audiencia. Bueno, pues eh, el equipo de producción se va a poner en contacto con usted porque vamos a ficharle, señor Iglesias, que habla usted como Dios. <laughs> No, <laughs> muchas gracias y, y encantado, de verdad, encantado de estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. suerte. Nosaltres eh, continuem a Catalunya sense barreres. Ara eh, anem a rebre a la protagonista de la tertúlia dels Cadiraires. Pausa musical i continuem. Rompiendo barreras. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández. Well, Bé, doncs, aquesta és la sintonia de la nostra tertúlia de cadiraires. Jo no sé ben bé què ha passat aquí, perquè només veig una cadira de rodes i habitualment són cinc persones. Toni, explica'm una mica, situa'm. Mm, ai, Anna, abans ja ho he comentat, que hem tingut desercions, algunes obligades, una escapada del que està esquiant, que ho tenim clavat i, sí. i li recordarem eh, a la eh, sovint però la persona que sí que ens està acompanyant és la Petra, que ha passat moltes peripècies per arribar eh, aquí amb nosaltres a la ràdio. Li ha passat de tot, des d'un problema amb el mòbil, amb el transport, amb el mocador, amb l'abric... Ens ha passat de tot, oi, Petra, que sí? Petra sí. tueta. benvinguda al teu monòleg. Hola, què tal? <laughs> És una tertúlia d'una sola veu. Pues la verdad es que sí. Mm, se me ha caído el móvil al agua, lo he intentado secar, me funciona, pero solo si lo tengo enchufado a la red. Entonces, mm, he pedido taxi puerta a puerta, entonces pendiente del taxi, no he podido bajar. Al llegar a la plaza de Sanz, el taxi se ha confundido, hemos tenido que dar una vuelta y he llegado justito, justito. nosaltres allargam les entrevistes Petra per esperar-te, no? Jo li deia a la Toni, què passa, què passa? I ella, tu, la Toni dient, tu parla, parla, ves parlant que algú arribarà abans de que acabi el programa. No, i quan hem vist a, eh, a arribar a la Petra hem dit, ah! ha sigut un, realment un, eh, un, un descans veure't, perquè eh, avui no hi ha tertúlia, però tenim una gran protagonista. Sí, efectivament, una heroïna de les barreres. El resto de los compañeros, pues, no han podido venir. Mons està molt muy, resfriada y no podía hablar, no tenía voz, entonces me ha dicho, lo siento muchísimo porque a ella le encanta venir, pero no ha podido ser. Xavi Estalmecha, també amb la grip, el Juanjo no, també, també està amb la grip i l'altre fent esport, que diu que ens mm. portarà una tertúlia d'esportistes i portarà dos cadiraires campions de no sé quantes disciplines. Ah. Bé, bé, ja veurem. Muy bien, eh? qué suerte poder hacer deporte. Petra, et trucàvem al mòbil i no l'agafaves eh, fora de cobertura. Què t'ha passat? Com pues, és que t'ha caigut pues mira, a l'aigua? Sí. La teva discapacitat ha tingut a veure alguna cosa? Mucho, sí. sí. Porque como tienes poca, poca fuerza, entonces todo se te puede caer de las manos. Y mira, esta vez se cayó al agua. Normalmente lo guardo siempre, lo pongo en una bolsita para que no se caiga, pero se ha caído. Lo he secado enseguida, lo he secado con el secador, lo he metido en arroz, pero no, no siendo enchufado la red no funciona. <laughs> O sea, que vas incomunicada. Incomunicada totalmente. Y para tu eso es un problema, porque dios que no surts al carrer te la teva cadira eléctrica, si no vas conectado al móvil. A ver, es mm, muy importante para nosotros tener el móvil porque te puede surgir cualquier problema. Eh? Eh, donde menos te lo esperes, surge un problema y cómo llamas. Una persona normal va, puede hacerlo mucho más fácil que nosotros. ¿Dónde encuentras una, bueno, una cabina para poder llamar? O sea, o pides ayuda, que a mí no me importa pedir ayuda, o, o si no lo tienes fatal. Ara és molt difícil perquè cabines eh, pràcticament no n'hi ha, eh? Abans et trobaves a cada cantonada, però ara és impossible. No, ara ja no per tant, hem d'estar tots connectats amb el, amb el mòbil, sí, sí. evidentment. Jo al principi, quan <laughs> cuando empezó lo del mòbil, decía, vaya bobada, oye, pues si no. al fin y al cabo hemos estado sin él. Y después, la verdad es que es muy, muy importante tener móvil. Moltíssim. Uh, tots fèiem aquesta reflexió, un telèfon sempre penjat. Per què? Per què? Sí, però realment el temps ha donat la raó als que eren fans de, de, la, de les noves tecnologies i de la comunicació, que realment és un gran, un gran invent. Sí. Sense abusar. Yeah. Si se aprovecha bien, sí, muy importante. Petra, per tu molt important portar sempre un telèfon quan s'usa al carrer amb la teva cadira elèctrica, però mm, mm, encara més important la cadira elèctrica amb la qual també has tingut un peregrinatge per la seva renovació. Sí, la, la silla para nosotros es totalmente importante. Entonces la silla claro, de usarla mucho, yo la uso mucho, se envejece. Te, te dan recambio Mm, de las baterías y de las ruedas. Yo las ruedas pensé que me aguantaban y no pedí recambio. Entonces, al hacer pasar los cinco años, porque tiene que pasar cinco años, solicito la silla y me la deniegan. Entonces, mm, o sea, lo hago a través del médico rehabilitador que se tiene que hacer ahora. Entonces me la deniegan y me asusto un poco porque decía la nota que se podía hacer una reclamación, pero si no que había que ir por vía judicial. Entonces <laughs> eso me asustó. ¿Qué causas causas para para Pues que faltaba documentación. Entonces fui otra vez al rehabilitador, que me atiende estupendamente, entonces me dijo que fuera a una ortopedia que me hicieran una valoración de la silla. Me hicieron la silla y fui y me dijo, pero claro, no pone las piezas que verdaderamente no funcionan, que no tienen recambio, porque todo lo que tenga recambio en una silla se puede ir cambiando y funciona. Entonces me volvieron a hacer el informe, volví a ir al médico, pero entonces el doctor se da cuenta que hay que ir al, CAD, que él no lo puede hacer. Entonces tuve que ir a atención al paciente que yo soy de Hospitalea a la residencia de Belvich y me dijeron, uy, no, no, usted tiene que hacer una reclamación por escrito y tiene que llevarla al par científico Isidra Esteve, que es donde está el CAD. Pues el día 30 de diciembre tuve que ir allí y bueno, la señorita que me atendió me dijo, bueno, con la reclamación que ha hecho es muy posible que se la puedan dar. Dice, si el 10 de febrero no la han avisado, usted llama que le diremos cómo está la situación de la silla. Pero gracias a Dios ayer la recibí y está es positivo. Tengo la silla. Eh, enhorabuena. Pero que ¿Esta es la que de siempre. Esta es la de siempre, sí. Eh, se supone que a la tertulia de febre ya vendrás con la, nueva. Sí, sí, con la nueva. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que la silla lo que notas es que cuando se van haciendo viejas se mueve mucho la silla. Como las Claro. Entonces, ¿qué te pasa? Que si estás muchas horas en la silla y llegas a casa con un dolor de espalda, imposible. Mm. Y este invierno me ha dolido muchísimo, muchísimo la espalda. Petra, quan dius te la deneguen, te l'accepten, de quin organisme parles? De la Seguretat Social. A la Seguretat Social és on social. feu les... Eh, les reclamacions, sí, sí, Les reclamacions sí, sí, sí. les demandes I de les cadira demandes, de rodes. Sí, sí. Uh -huh. I antes se hacía a través de la neuróloga. Jo, la, esta silla, que és la primera, a mi la, la, mi neuróloga, la doctora Oliver, me insistió mucho en que cogiera la silla. Yo no quería coger la silla, porque la silla, como caminaba, caminaba muy lentamente, pero iba en coche. Entonces yo iba de puerta a puerta en coche y no quería la silla. Yo, yo decía, la silla. Y cuando mm, fui a la ortopedia a mirar la silla, yo la veía grandísima. Yo decía, si no me entra en casa, era, era el rechazo que tenía mm. interior a la silla. Pero después enseguida me adapté, enseguida vi que era una liberación. La silla te ha ayudado. Muchísimo sin cains a aquesta cadira. Sí, casi sí casi seis. Y mhm. ahora una de nueva. ¿Valorada en cuán, Petra? La silla, la seguridad social te da 3.100 euros. El resto, si tú quieres a lo mejor algo mejor, pues te lo pones tú. O sea, pagas la diferencia. ¿Y la teva? ¿Quién avalúa Tindra? Pues no lo sé, porque depende cuando vayas a la ortopedia, si te dice, oye, pues esta vale a lo mejor 3.500 o 4.000, pues si ves que es una mejora importante y puedes, pues lo haces. Petra, estem molt contents de que ens hagis eh, fet acte de presència al programa i valorem molt el teu esforç de debò. I estem encantats en veure la teva nova cadira el mes de febrer a la tertúlia on parlarem de com us vestiu en sí, cadira de rodes. que també és un problema, ¿eh? Sí. El, el invierno és muy duro. Gràcies, Petra Unzueta. Toni Fernández de Cora, ens veiem el proper cap de setmana. Sí? Fins el proper cap de setmana. Vinga, mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.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 Perquè només triem els millors, perquè tu només vols el millor. A Ràdio Estel mai deixaràs d'escoltar la teva música. Queda't amb nosaltres, queda't amb el teu ritme. Under my skin.